Thank you. tambah tuwa tambah ayem urip tambah tuwa tambah mapan pancen iya sih wong urip iki butuhe kamulyan upama tak rewang males ngono gak iso nglumpuk donya iki tapi daerah kene wis umum gak ono wong sugih tani liyane aku ya wak baseman umum daerah kene gak termasuk wong tuwek dewasa arek cilik ngerti aku sugih tani saking umume aku sugih tani iki mang sampe krungu teko luar negeri. Lah wong tani cocok omongi wong tuwa, tani-tani uripe ngratani yo nyukupi. Lah wong aku wong tani soge, soge dunya, soge ilmu, iso ngilang gak iso bali. <laughs> Arek-arek iku sembuh, nek aku ngomong pati seruwit iki lho, rumangsamu kancamu ta aku, arek-arek iku. Gak diomong ya apa cek nemen oleh gudho aku iku. Sing darane wong sugih kaya aku luwe-luwe delok sawah pirang-pirang bau, wetane kali telung bau, kulone kali petang bau, kidule kali wolung bau, lore kali sepuluh bau, durung tengah kali. <laughs> Nek ani-ani nglangi. Apa maneh sing jaran Tegal muring? Aja sampak tanah iku mang gano asile. Tegal muri tak tanduri kentang. Wah nek panen masalah. Sing jare narik cilik-cilik iki ya melok mangan kentang wong sakmono akeh. Nek nepaki panen kentang diusung nang gudang. Sampak gudang muri kubek. Lho kok capo bareng gudang muri bek bengi gak iso turu. Lah wong kentang geger balik kancane. kentang geger balik kancane tak rungokno ae suarane ngene. Kentang mentung, kentang kentung. wong sugih kaya aku jare wong desa iku mang gandok. Nek cara wong kutha pendopo, cilik-cilik duwe pendopo, sore arek nom-nom iku nglompok tok kene. Lah ngomah-omah gedhong, magrong-magrong pinggir embong, tandurane lombok terong, uwohe pating gelantong, welijane pating kloyong. Sapa sing metik udele bodong. Lah wong sugih kadung mampu. Sampai wong-wong iki iso gawe paribasan kalau rek wak baseman rek. Masalah sugih tani, sugih dokar, sugih bendi, sugih cikar, sugih sapi, sugih kloso, sugih tinggi. <laughs> lho, semono ne mane sing jarane bojo iki lho. Aja ayahe tak culak kon kok adakno. Ngono wong ngomong lho. Bojo ki ya ngono. Aku iki percaya dan yakin sing jarane wong wedok setia bakti. ambek wong lanang tapi ae ku ketelalun wong wingi gak ga ini bisiki aku ngene kang kang kang ayo cipok-cipokan <laughs> oh wate gendeng kok arek iku tak no oh, ae aku yang ngono wis gak cipok-cipokan salomi, salome Ini kita betul ini ngerti dari aku. Mesti nggak mau isi kopi. Ya, iya, ya, iya. Mulai efek. Oh, nang ta, Mulai ngoteh. Iya. Rasane do masak kok dirasani. api kok, Dik. Eh, disana aku gak denger, Waduh. Kaya minten lho pokoknya denger. Ah, mau jangan begitu, Pak Om. Ah, omong apa kok nih, Dik? Jangan bicara gitu. Gimana apa bojo gak bosen, Pak? Anane ngatur, Dik, nggune mati. Kok ngono bakti madep. Mantap, nek kurang mantep pantep no ngerti ya oh, agak ngono niku oh kok kok apa sih ngomong cipok-cipok barang lho mbek sapa kan niru putumu putum lare kok ayo cipok-cipok ada tak tahu eh ojo ngomong ngono salumi salumi ya arek kok ada lho iya wis tuwek ya ta iya iya ini kan semir kok yang ngono gak kelima adep ya <laughs> eh, eh apa kok ini kok apa kok terus apa oh ya apa ya apa ini loh ya iya, iya. pernah kue gampiro pernah iya. gak gawe ya iya, iya. eh babi aku gak belanjani biar aku kan mau ngomong tok ain eh kok tak kandani masih gak belanjani tuh kisah tani eh? Oh berarti tak mau nakai lumbungan lah apa kon pikir tidak enggak itu. Ini lo ya. Eh. Apa? Cewek si mari tak wiru mau. Iya iya. iya. Tak ada yang lain tak tindi ada sampean lo ya. Jadi bongkar. Kali tak gawe bowo nang paluran sore. Ini ya kon tak kandani ya. Iki dino. Siji bare sing wis. Apa? Oh? Ya, suarane tonggo iki. Oh, Ngalor itu ngomong itu. Kampung iki gak kok sing wis. Apa sih? Oh, Wingenane iki mang tonggo kidul kon kelangan Ngerti ya? Loh, laming ta? Lho, laming. Apa laming ta? Kenapa iku ana maling ta? Ana maling kok. kok aku maring Lah mulane ayo sing hati-hati, Dik. Kalung peno, gelang peno, ojo peno gawe, ngerti ya? Eh, aku nek gak gawe ngene kok sawane lho, gawe nek tak mobil sawangane menyawa bos. <laughs> Iya iya cuma ngene saiki ya. Rupa-rupane maling iki tambah sih tambah raja lela Ngerti ya? Tapi mana pasar? Iya iya iya. Iya iya. Nang pasar. Apa ya? Eh, aja lali bekas satu ya. Apa? Kon iki opo sih wong wedok mesti ngerti sing ngerti opo titi. Lah ya jalan lawan lho ta. Lah iya sih jalan. Kon nek gawe wak welut sing jenek tetangga iku apa? Apa? Jenek Tonggo-tonggo ndak iwak welut dik ya. Jangan numat, welut ketok-ketokan cemplungno iku iwak welut. Oh, malah ditegurno. Iya. Itu dosa kan. Lho kendeng kok arek iki gak ana. Lah kon gak ngono iku iwak welut iku winginane. Jangan wis adem welut urip konculno. Bar tak buka jengongok arene. Goblok iku. Ya ngene iki kok tak ketokno maneh kok bengkel sik. Aku budaya. Iya, iya. Eh, tolongan lu ngalah ya. Iya, iya. Wah, salah Tak mimi bojoku iki aja sampe rusak wae rek. Ya apa rene lemune ngono. Lah mulane iki tak terusno iki, ngomong bab maling. Tonggo sebelah kelangan PT. Wingenane maling-maling maling per nyolong timbo ember. Iki maling cap apa iki? Tapi kesempatan kanggo aku. Kanggo bantu keamanan desa. Ojo sampe desaku kaco, Sing enak saiki aku kudu masangi ae. Sewek tak tekek kursi kene plek tak tinggal mlebu lawang tak buka cendela tak buka sapa sing mlebu kene tak cekel-cek maling ngono ae ah enak kuwi tak tekek meja kene ae tak tekek meja kene gak kapok saya tak tekek meja tak tinggal mlebu kene aku keturun bejane awak ngono <laughs> Bas, nun. Loh, Bas. Yang direk kok sepi. Lawang di belak wong gak ono. Bas. Loh, iki ono cewek iki. <laughs> Waduh, cewek sapa iki? Mesti iki cewek bojone Paseman iki. Waduh, iki nek langsung tak jopuk mesti ketemon. Tak gambarane ae, tak pancing ambek gendeng. <laughs> <laughs> Gato Lindri Gato Alindri Gato Lindri tekom blawu sing are-are grek-grek kok oh, lakar ono metu wae ka rupane. Hmm. Gethuk sewe lu pliru rek. Gethuk sewe. Ah, Gethuk lindri teko blawuran sing marakno guring lak marute. Kula mriki matur seduluran

kon mendayane aku gak ono. Gak perlu iki lho, tak bojoku. Lah opo umek ayo lah opo. Oh, tak Kon Ya lho kene lho ya. Mu metal kan tingkatan iki. Lah ya lho kowe lak depan ngene mosok tak cengkur sih. Kon ojo susu mule. titik akeh aku tunggu rumah pikon. Lah iya. Tapi meneh ae. Lho meneh ae. Tak mulih. Aku kangen barek kon nek perlu bojomu cak kene nek ngono. Ya kene cak aku ya. Oh, makane kan iki. Iya. Kursi kon atak eno, kursi kon arep-arepno iki. Sawangane ngomong cepat lah gak serius. Iya iya iya iya. Tak mulih bareng. Oke, kursi aku te ngomong titik dek. Apa? Mulih mulih, tapi aku ngomong iki rungokno. Apa? Iya. Sisi kong siji kili-kili. Iya. Tapi pahami gak usah tak anggap tok dulu ketok. Iya, iya wong panjene kanca. Wong urip gak luput kok kegilapan. Nek aku salah ya elingno nek mung kliru tak benerno. Iya. Cuma aku takon dik. Iya, takon. Kon mah gak cuma sewek to kene. Wah, iki meja ini. Pertanyaannya ini menusuk peranan. Wah. Meniku sik ta lah takon cewek. Tumun seno diet takoni cewek. Ya gak tumun, tapi nuwun sewu. Iya. Cewek tak takek meja kene. Tapi kok gak ono, tapi nyatane kono kene. Ya, itu berarti menuduh secara tidak langsung. Aku gak menuduh, hanya tanya. Wis jan. Iki wis gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa. Oh, ngomong apa kok gua, tak dok? Lah nek aku jopo lho gawe apa coba? Dirorgane cewek. Nah, pirorgane? Jaga tiket. Hmm, nah nek perlu apa boleh buat. Oh, iya, kok tak dok. <laughs> wis angin aja iki nek kon gak ro ngomong karo nek ro ngomong ro sapa sing njupuk munggo aku njupuk sasaki ya ketok oh iya gak cukup sasaki lono, ya montol-montol wong cewek ya nek korek iki iya cili tak deke weteng ya ketok iya tak deke geser kene lho ya apa nek mung mekon kok modelmu dakno? no nek gak ketok amulane ta tapi gak ro kan ah, ya wis saiki ngene ae wong gak ana sing mlebu liyane kok nek kon gak cukup gak apa-apa iya ya cuma aku saiki jelas kelangan cewek iya mangkel tapi ku lah maksud kena maksudku saiki kono kene ae kalau nek kon gak rumoso joko kono kene aku tak repot polisi lha apa lu cek dironda cek dipikir kok kok masuk ngono iya iya apa oh nek cewek fatah joko apik kelakuan. Oh, kok guyon gak eh, guyon eh guyon nek konangan iya nek gak konangan 800 lah iya modelmu lah konangan pasar gembong ngono kok model-model kok tapi lah gak apa-apa sing apa-apa apa-apa. Soal saya piro organis sih. Mas menapi. Upama aku mentolo barek kon. Tak perkarakno no lo piro organis saya. Apa sih situ ae. Lah nek kate dhuwit. <laughs> Lah kan situ kontol lah iki ya. Kok padha ngoten lah. Ya wis lo gawe kene. Lu kok hormati. Wah bagus sik ya. Mbok kopi bareng. Iya iya. Ya barek, Lho lho, ala apa meniki? Wis wis. Ala apa lho? Kok oh, oh, tolen-tolenan ngene. Wis gak iso wis. Aja adik sahabat maneh. Iki aku gawe pengadilan dhewe. Lah apa kok tak Taleni? Nek tak Taleni ngene gak kapok kon. Wok waca ngono. Gak paleni colot ucul kon. Maafkan. Oh tidak bisa, tidak bisa kak iso wis. Ngerti kon. Coba ba, kasihani ladaku ba. Wis gak iso. Anane kon tak Taleni, ojok tambah kon ucul, aku tak mlebu gawe luangan. Lho lho lho, tak dedek sak pengawi. Ora apa? Nek perlu kon tak celu luangan lu tak uruk. Waduh, mati aku. Nek kene gak kapok. kapok, Mas. Lho, gak

Jangan biarkan. <laughs> Wah, Aku seorang diri. Padilah apa tek? Lah apa sih? Sakar pus. kan iki lah apa kene. Eh. Lho ya kalah apa lah apa? Lah lah kok asik. Kene model-model. Ngerti ya. Nek wong menyanyi ngene iki berarti seneng. Oh. Seneng. seneng kok ada di bodo. Oh. berjanji. Oh. berjanji sampai gini aku menanti <laughs> aku menanti ngene ni sor sembojo iso <laughs> nyanyi ya nyanyi lu ngerti yo, anane aku menyanyi sebab hari ini aku jadi kemanten kemanten dipek mantu parek baseman ya kok niku iya <laughs> kok meringi oh untu mu gondrong lha aku nyandana untu dipek mantu wae iki kok niku dipek mantu iya lah kok asik ditaleni lah iki cek gak ucul Wah, bocor mantune sing ganteng dhewe iki engko ilang, ngerti ya? Ganteng opo? Ganteng sak kebon binatang. Wis ta lah, kon mikir kono aja melok urusan iki eh, kon. Tik tik tik. Ya sik tumoni iki lho, tik ana wong ngapek mantu atik di taleni bareng. Lho, kandhani cek gak ilang kok kene iku. Kok wis duwe bojo. apa-apa lah urusan saya. Lah kok kate rabi maneh? Lho apa-apa. Oh, tak aku. Tak kandhani bojomu kan. Wah, wah, war, war, war. Wis gak tak kandhani bojo. Ono aja wong niku mule ngomongan kok niku. Lah kok kate rabi. Lah karepmu ya apa? Ngene, tulungane kon sing wis tau rafi, dek iya he eh, eh. aku sing durung tau rafi. kon ganti ngono eh, iya oh ngono ae dek podo bodo bareng kene lungguh kene iya ta wis kendana ana wis sampe kelas temen tegol lho iya wis jaron sik aku iki iya kene nah wis kon lungguh hmm. kata leni langkun hmm. pas menung tu ngomong oh. bapak moro tuwa iya iya kula mantu diko iya iya iya ya pilih niku anake loro iku loro lho sing siji rotok sangkuk irunge mbangir iya lha sing siji dukur pipis-pipis tik tik tik tik tik tik gak ngono kok arek kok sampe minis-minis lho saking ayune wis tak pilin pokoke ya engko ya nek wis seminggu petung dino tak parani rene ya lha lha apa dik eh? ya wis kono tik tik tik tik apa sih padik petung dino iku mangsi dik kok kono iki gak ngene kok nek dadi kemanten anyar petung dino kok tak parani rene pasar iki yo sepasar pasar kok petung dino kok sik dik <laughs> gak ngerti nek nek kate dipi mampu ayo iki sono nek gak ngene gak apa sawangane kok anu lho ah, lha kok kon kula mantu ndika bapak maratua iki apa bapak oh ngomong cemplang cemplung rumang tamu aku lha apa di mantu kon iki kowe kula mantu ndika bapak iki apa oh bedhek iku padakno mantu-mantu. Kon kok sogek kendel bodo wani kon ngenteni sedek. Mpun mpun kula niati bapak mertua. Wis kon niati? Mpun. Sedek ngomong ya apa maksudku? Keten pokoke kula kene ngenteni kula mantu ndika bapak mertua. Iya apa rek Sik ngomong di anak piro aku iki coba. Kali. Oh. Sing sitok rodok sangku, irunge bangi. Sing sitok lencir, dhuwur, mingis-mingis. Oh, loro anak iki ya. Kula seneng karo bapak mertua. Oh, iki ya oh. Eh, kok tak kandani. Nggih. Anane sik tak cantang ngerti lah, Kon. Hmm. Sidik kok gak tak mantu goblok. Lah, ya napa? Anane sidik tak cancang sebab nyolong cewek. Lah terus aja dicen apa aten? Ya ape tak kan gemburi puripan. Lho kali napa niki? Lho mboten apa? Lah iki anak loro iki. Loro napa niki? Sing ningis miki dukur. Nggih. Ayu ya iki pedang iki. Lho lho lho lho. Iya. Lho lho begitu saja kok marah. Oh tak dulu kan tak ada. Lah iki sing cangkuk iki. Nggih. Iki ya arit iki ngerti ya. Celurit iki. Lo. Oh, tak no. Lo cek aneh. Lo wis jadi sambat kene. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Oh, jadi sambat, tak tutup. Ah. ayo, erek coba. Yo Yo pasal Waduh. Lo lo oprek. Cek kene jare dipek mantu aku kate di pendem. Lah pomong dorong melayu ae. Wah, tak no. Wis enak ngene kon foto foto foto foto. Loro. Kalau apa sih? Lo melayu, kok sini katot? Wah, nek ini jelas iki. Nek ngono isi sekongkel barik sedik ini mang. Sedik tak cancang. Dikit ini kelawar. Kelawar tapi tak pendem. Kelawar melayu, kursi ku katut. Tapi gak apa-apa. ngiras pantes tak goleki. Tapi nek aku goleki kono aja ati apel maneh. Kon nek kecekel aku mm, awas kon, tak goleki ditenono kon. Kon ku nek kepenuk. <laughs> eh tak goleki ditenono kon ku nek ketutuk. <laughs> kon ku kepenak. <laughs> Kecekluk. Kepentuk. Ditenono. Kon ku nek aku hmm, pasti cilono. Eh ciloko. Ya aku duwe akalmu. Kok aku gak duwe akal apane gak bisa bare bojoku. Wong aku dadi tepedem uripuripan are. wes untung tak akal, klower sing tak dadekno kemanten. Apa tumon kemanten ditaleni. Lho sampe dek dek dek. Wah, iki kon iki opo kon iki waduh aduh. Lah pokor sine sik kantil kon niku. Lah tak gowo. Lah aku gak nek sing uculi arek. Lah apa mlayu? Kon niku mingis-mingis apane? Lho kon pilih sing ndi? Tak milih karo aku cek bos. Sing bayi itu lho enak. Bayi apane celoret iku. <laughs> Lah sing cukup sing ayu, yo pedang iku mang. Mis-mis pedang. Enak, seleng mati kok. Detik, tapi wong lak garo. Garo ah. apane? Heh, ngene. Iya, bareng aku ngomong Papa, mau. Oh. Waduh kate digo. Apa? Oh, ngene ngurimu. Ngene. Oh, ngene. Oh no leo. Oh no, apa? Oi, keluar. Apa? Are iki mbak baru baru ribu. Ade kate. Anu. Iya. Kan niku, kan niku lho, kan niku lho. Ya iku lho, kan niku. Apa? Ribu Apa? Oh, kan niku apa? Kulo mantun di kopo oh, Gak iso, gak iso. Eh, sik kok apik Papa. Oh, gak iso, gak iso, tak Oh, kan gede gerang. Gitu. Indri. Oke, nanti. Lagi kau Kau harus gede gerang, hmm. dewasa. Iya. Kau kok dibujuk sih digelam. Wah, mbak yang ngerti titik. Ngerti ya, ruang dong. Nek panjang niku salah. Lah, apa? Oh, jadi terus, no. Lah, kok melok nyenen sih, Wah, kau potongannya lola, lola. <laughs> opo kok iki? Ayo, yo apa iki? Petik nae, sampe cuma panjene. Yo petik iki teko aku. Soale lak berlomba-lomba golek dhuwit. Eh. Lasare aku ketok sewek karep tak dol. Iya, iya, iya. Bareng jange tak jopo tak sikin opo no metu. Hmm, keliru kon. Nek niat iso nyambut gawe berlomba-lomba mencari rezeki golek dhuwit. Tak ngono carane ojo diapasi nyolo. Oh. Lah iku akalku e. iku akal akal ku bertentangan dengan hukum. Wah, nek keliru kon Akal sing gak apik. Lah, ya iki sing carane akal.